Awit, Kabanata, Isandaan at apat naput dalawa. O Yahweh, ako ay humingi ng tulong. Ako'y maghihintay sa iyong pagtugon. Ang aking dinalay lahat kong hinaing at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Nang ako ay halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin nalalaman niya. Sa landas na aking pinagdaraanan, may handang patibong ang aking kaaway. Sa aking paligid nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong, wala kahit isa na magsasanggalang ni magmalasakit na kahit sinuman. Ako ay humibik kay Yahweh dumaing sa tagapagligtas. Ako'y dumalangin. Tunay na ikaw lang mahalaga sa akin. Dingin ang hibig ko. Ako ay tulungan pagkat halos ako'y di makagulapay. Iligtas mo ako sa mga kaaway na mas malalakas ang mga katawan. Sa suliranin ko, ako ay hanguin, at ang pangalan mo'y aking pupurihin sa gitna ng madlang mga lingkod mo rin sa kabutihan mong ginawa sa akin.